egoera politikoaren azterketa egin dute lenik bai eragileek eta manifestu bat plazaratu dute manifestaldi batetara deitu zekainean Dominika Dagerrek emaiten dizkigu erran bezala manifestuaren apundu nagusiak Elkartu ginen ogoita iru eragile Christian Tobira Justiziako Ministroa etorri zenean Bildu ginen eh, ikusten baik nuen eh, Euh, eskoaleriko bake prozesua guztiz uh, nolaz bai gelditua zela bereziki estatuen uh, jarrera ez baikoragatik eta bereziki frantses gobernamenduaren euh, isiltasunaren aurrean nahi baike nuen nolaz bai gure iritzia eta euh, gure jarrera jakina hasi eta adostu, adostu lehenik eta gero jakina Eta horren ondorioz, beraz, eztabaidatu dugu eta adostu dugu egoeraren azterketa bat, baita ere eh, gure jarrera horren aintzinean, hiru eragire horien artean, beraz. Eta manifestua, beraz, eh, hortik dator zuzen zuzenki. Zer biltzen duzu manifestu hortako pundu nagusiak zein dira? Beraz, eh, hiru dira, bera egan bezala alde batetik egoeraren azterketa, Oartu baikila, eskualerian izan ipar edo eskualerian badielak iengo zabal batzu, haien iritzia adierazten dutenak, gana baitu uh, gatazkaren eh, konponbide demokratikoaren eh, alde, uh, gerozta gehiago, izan uh, karrikan manifestalien bitartez uh, jonden ikusi dugun bezala Bilbon, egun eta ogoi eta amar mila jende bildu baitzen, edo ekimen batzutan, uh, bake foroetan eta bar, olako ekimenetan, alde batetik. Bestalde ere uh, eh, oartu ginen uh, artean behartan urratz garantzitsu batzu. Alde batetik Europako gorteak hartutako eh, erabakia delako parrot doktrinaren aurka. Eta ondorioz bero eta marbat presoren askapena. Bestalde ere Belgikan eh, Euskal Militante baten euroa eh, ukatua izan zen, eta azken adibide bat emateko, eh, manifestuan aipatzen dugun bezala, Ego Amerikan hemen sortzi personeitate bildu ziren bat egiteko, aieteko, konferantzian eh, abiatu zen prozesuarekin. Hori zen pixkat eh, gure eh, goeraren azterketa gehituz honi, beraz, frantses eta espainiol estatuen uh, erantzun eza, erantzun baikor esa, eza, eta beraz, nolaz bait, uh, konstatazioa zen, isiltasun horrek oztopatzen duela prozesua. Edo trabatzen, ez badu oztopatzen, hain zina joaten baita, etengabe dena den. Hori zen gure azterketa, azpimaratu nahi genuen ere bestalde euskal eh, preso eta ieslarien kolektiboek emandako urratsak. Azken eh, hilabeteetan, azken urtetan eta bereziki azken hilabete edo hastetan, uh, adierazpen biziki zintzo eta argiak egin baitituzte prozesuaren alde. Angai hemen du biziki zehatzak eta, eta, eta zintzoak hartu dituzte. Pake prozesuaren eh, alde haienek ekarpenak eginez eta urratz garantzitsu batzu emanez. Beraz, gure aldetik bat egiten dugu urratz horiekin. Sosten gatzen ditugu, beraz, bi kolektibo horiek uh, eh, bideratu dituzten desmartxak eta ematen dituzten dituzten urratsak. Haien alde jartzen gira eta pres gira haiek sosten gatzeko alde batetik. Eta aldarik apen batzu plazaratzen ditugu. Eskatzen dugu beraz presoei doak jonez. Eh, larriki iri diren eh, presoak eskatzea. Eh, presoen sakabena psakabanaketarekin bukatzea eta euskal presoak hurbiltzea eta bateratzea presontegi bakar batean aiesk eskatzen duten bezala prozesuan parte ardezaten. Eta azkenik balintzapeko askatasuna balintzak betetzen dituzten presoak eskatzea bere Eta ieslaria iduak jonez, eskatzen dugu uh, ieslariek uh, paiatzen dituen dituzten euroagindu ekin bukatzea. Eta lorogei garen uh, eh, amarkadaren astapenean frantziak kanpolatu zituenak itzultzea belea era, eta bestalde sostengatzen dugu haiek ematen dituzten urratsak haien etxeratze prozesuan. Beraz, eragile guzia hauen arteko lehen ekimena ekainean izanen da, manifestaldi bat antolatzen duzue? Bai, ala da. Gure lehen uh, urratsa izan zen beraz manifestua adostea eta adieraztea, jakinaztea publiko zabalari. Eta orain zuzentzen gira erritar guziei, eskualeriko erritar guziei, baita ere txiei. Egiten dugu deialdi zabal bat, uh, jende guzia izan erritar sumeak edo autetxiak implikatzeko uh, eskualeriko bake prozesuan, eta eh, ere iz, bat egiteko Euskal Preso eta Ieslarien eskubideen respetuaren aldeko adierazpen eta aldarrekapenekin. Dei bat luzatu diezu ere auzapez eta autetxi berri guzieri? Noskiz eta haiek badute errantzunkizun zuzen bat. Alde batetik eh, haien... Eh, haien uh, elkargoan izan eriko etxean edo gero eh, osatuko diren uh, lurralde kolektibitateetan, bakiaren uh, prozesuaren alde egiten albaitute haien neurrian. Eta bestalde zuzenki adirazpenak egiten albaitituzte frantses gobernamendua deitzeko noraz bait, pake prozesua sostenga desan bere ala eta urratz batzu emanez gakoa hor baita. Azken eh, hitz bat balz eh, eh, ministroari buruz bere izendapena nola ikusten duzue? Erran dugun bezala, zuzentzen e, gira emengo erritarrei, baita ere frantses gobernamenduari egin ez dituen urratxak egin behar baititu. Edo zain izanki lehen ministroa deialdia de argia da eta goi eragilean artean, Baiestatzen dugu gure deialdia, e, espero dugu urratz batzu hemen diela, ezinbestekoa baita bake prozesuari e, segida eta urratz baikor batzu emateko.